เป็นยังไรเราเอาเป็นอย่างไรเราเอามาเนี่ยหาดูอยู่เลยฮะวัยรุ่งสันติวัยรุ่นในวันแข่งฮะมันนั่นมันรั่วมันมวนดีมันมวนจังมวนเลยนางแจงสุขาดนอกประตู ข้างออกว่าหรอข้างออกคือความบ่ไม่ออกในยินบ่เ บอกเบ้อเนี่ยพอขังเนี่ยพอนั่นเนี่ยพอนี่ก็จะเนี่ยพอนั่นไหมฮ้ยเนี่ยพอสาวมุกเพื่อนบอกบอกเบอร์เข้าช่วงเดียวอากาศอยู่ได้ยินธรรมดาดิโอ้ว่ะเจ็ดไหนเขานั่นเขาก็ออกแล้วเว้ยสอนยัง การสั่งเหนือสั่งตัวสอนเดี๋ยวอายนะเดี๋ยวถ้าคิดหายเดี๋ยวคนเมาเดี๋ยวบายมุกเด่๋ยวมันสอนจนภาษาเถียดเสียงมันจะมีคมสอบนั่นอยู่มันนี่เราก็เลยบอกว่านี ดีๆมันบอกถึงคิดถึงใจมันเสียงบ่จะมาข้อพิงถึงใบเดียวเขียบเสียงไปถึงผู้มาเสียง เพิ่มไปในเสียง้ังขึ้นจเป็นูกสนานไปถึงว่าเห็นเสียงมันจงเป็นเรื่องอันนึงที่จูงคนเขาศาสนา แล้ว่าขั้วรั์ประมาณนิกาคนสิทธิประมาณในเสียงอย่างเสียงไพเราะพอพิงเสียง ดังเสียง มวนเลยอย่าเขาวัดเขาว่าไปสร้างเสนาเสียงเสียงดีเถอะนะพวกที่ประมาณในเสียงมันที่ประมาณในถ้ำถ้ามาประมาณในกาผู้ที่ประมาณในถ้ำถึงจะเสียงบ่ถ้าเราพอเพียงเสียงบจำบ่ใส่ขอให้ในจากอัดถ้ำที่เพิ่นก็ไปเป็นพ่อหนึ่งพวดที่ในถ้ำพวดที่ในโลกใช่ไหมรูกตาประมาณในกา ันดูเสวยลูกงามก็เลยไปว่าไปว่าไปเดินไปแง่คือจังเสวยจังงามถือว่านั่นมันถึงนี่พอโลกอันนี้มันหลายอย่างความเปลี่ยนใสทั้งคนมันเป็นเหตุมาให้มันครบ มีประได้เดียวมันก็บครบเป็นสอนนี่ก็สอนอย่างอัดอย่างท่านนี่ มันหลายเวลาชาติแล้วเขเหตุอาหารการกินเนี่ยรถแกงกะมีรถ กินรถขี้รถหลาดรถก่อยรถพัดรถถอดมันเราคนละรถจะทุกรถเป็นบางทีเยี่ยงอาตมาพร่างกายให้เรื่องมีกำลังวังส้างเนี่ยถ้ามาเพื่อเพื่อดูปนี้ถ้านั่งเดียวกันก็จะชอบรูปนี้นั่นก็นี่ มันมีหลายเรื่องหลายเล่าโลกอันมันจะมาโลกม่จนบอกมาเสียงเออเออเออเอาเรื่องอันเรื่องท่ำคนสอนไปมีติจารนะหาสาระที่จะไปก็ับปูนแจกใครเจ้าของเนี่ยเขาถึงม่วนไปประจำสถานีแล้วพว หมือนนี้บรรชาหนึ่งนีมมาทางนึงบรรชาหนึ่งนีมมาจากทางนึงคือมีขู่คนประชาชนเขาเขียนจดหมายไปขอจากสถานีให้นิมนต์องค์นั้นองค์นี้ไปแสดงทั้งในโอกาสเวลาเราือเดียฟังกูจีตอบฟังในนี้ในนี้ตัวอย่างแหละ ให้มันสะดวกขึ่งอยากฟังเสิ่งศึกษาพัฒนาเขามี บางสถานียังให้คนมือวันพระศึกษาพัฒนาทุกวันเนี่ยเกียรโจทย์ วันพระทุกวันเขาก็หาเดียวที่จะแนะ คนซ้อนคนให้รู้จัก ดีสัวพิษถูกให้ศาสนาเขาถึงคิดถึงใจ แต่มันถึง จะมันฆ่าอีกอย่างนึงเขาไปบ่ได้เลยบ่ตั้งอย่างียาไปนั่นบ่จิตบ่ข้างให้ที่เที่ยวน้ไปล้างมันเที่ยวไปมันก็ไห่หนีข้างอยู่เนี่ยมันก็สะบัดสันขนบะบัดไมงมันก็แหงซะ จิตใจของเฮา มันก็ทำนั่งเดียวกันเหรนอย่างนี้เนี่ย่ะรุดล่วงเดือนร้อยไปใจไปน้ำมาจิต ดีตัวผิดถูกอันใดก็ต้องความรู้ความสลาดควาหลบควาหลงมันจังหาโขมยิดใจยึดตตลอดเวลาจำมาที่นี่ที่เจ้าหน้าอันนั้นว่าเยี่ยมอันว่าจะเริ่มมันมีเหตุผลจริงจังบอกด้หาว่าเป็นอย่างไดว่าใครคิดเขาเห็นเดือดเขาก็จะได้ละเว้นจริงจีเป็นหายนะความเสื่อม ส่วนใดที่เขาเห็นด้วยว่าเพิ่นเล่าอันนั้นมันถูก มันแน่นอ่ะพระเจ้าสร้างเจริญเขาเห็นด้วยเขาก็ดีจะท่านตามท่านวัฒนะสร้างเจริญนี่มันบริจิตเด็กคนถ้ามองนั่นแล่วแล่วแล่วไปได้ยิ่งแล่วแล่วไป มันบ่ฟังจิตฟังใจของเขาใครจะมีความสุขความเย็นความหลุดความสละความละความถอนจิตส่วนเสียภายในหายใจว่าแต่จิตเย็นดี นี่แต่ความเหล่าหล่อนแผดเผาที่เขาบอกมันก็ถูกของเขาเนี่ยตองเป็นคำกรสอนคนความอยากนี่ฉันจะอยากได้ แต่ว่าอยากความทุกข์อย่างนี้คือได้ต้องการ ความนี่เดี๋ยวยิ่งตั้งใจคือก็อยากห้างอย่างนี้ว่าเคยเห็ด อันไหนทำอันใดผู้ขาผู้ขายก็อยากขายของดีผู้เห็ ให้ฟัวก็อย่างไรกิโลละร่อยเหมือนย่านะมันขึ้นสั่นจะได้หนักจากการเสียให้เงินเดือน เลื่อนขันให้ผู้เฮ็ดก็เริ่มขายอย่ใหคนตายด้วยดูผู้หมอก็อยากให้คนป่วยเพื่อจะได้เงินได้ท่องได้รักษาผู้รถมีรถมีเรือโดยสามก็อยากให้คนขึ้นแนน ผมว่าล่ำอยากให้มีการมีงานได้สั่นนี่คือคนาปารถนาของแต่ละอาชีพไทยกระมือเรื่อยวังเรื่อยเนี่ยมันเรื่อย ธรรมดาเลยสิแสวงหาในทางสุจริตธรรมมันก็บอกคิดบ่แปลกอันไหนดอก คนอยากของใจอย่างนี้แต่อย่างเรื่องทางรัดแบบเรียนบ้านเรียนเบอร์มันเลยสอนให้มีอย่างเรื่องทางรัฐมันมีอย่างเรื่องทางตามเส้นตามสายมันเรื่องบังหาเรื่อยเดาหน้ายังง่ายๆเบาๆ เวลาสิรับสินอนจุดถูกจุดเทียนกาวบไหวแท่นที่สิกาวบไหวพระรัตนตรัยพระธรรมพระสงฆ์มันกาวบ่ายขอบัตรขอเบอ่อขอให้พี่พอพี่เงาปูญาตาเถือนพี่ผู้พี่ฟ้าพี่ตาพี่ดวงเมื่อบอกบัดบอกเบอร์ให้เองก็ว่าฝันบ่ดีฝันลรเนี่ยบ่นะยิ่งดี เอาไปตีเป็นบัดเป็นเบอร์ไปหอดบวกเป็นขอบเป็นล่างซึ่งหนึ่งสามเห็นอันใดก็ต้องจะเอาไป เขาไหมเรื่อง เรียนเรื่องเมาก็เบิดไล้วท่นมันว่าออกจากนั้นยังพีหัวหลอนออกจากนั้นไปถามครูบาอาจารย์หัวหรอยังคอยอยู่วันนั้นยังคอยอยู่วันนี้มันได้เขามันไปว่าแกเพย่อนยังพอแต่ก็ไี่ได้ก็ได้วี่งมุ่งแหละเรื่องมัน ทั้งหลายเป็นไปสักการะบูชา ไปกราบไปไหว้ไปทำบุญทุนท่าน ผู้ที่หนึ่ง ฮะบัดเี้าเบิกก็เห็นคนน้ำหนาที่ตาว่าเพื่อนนี่อันนี้ถ้ำนะสักการะบูชาไปหาบัดเี้าเบิกมาเพิ่มกันเลยขันบ่ถูกกนเอาละฮะก็ของเพิ่มบ่ไดิเจตนาบ่ไดิพูดได้จ้าได้บอกในเรื่องเรานั่นเดี๋ยวของเพิ่มเองมันก็ สังวรระวังรักษาธรรมดีในผู้ไปหัน ว่าใขาดเที่ยวว่าใเสียเที่ยว ไปต้องเอาเพิ่นบอกเอี้ยงกต้องเอาเพิ่นเพิ่นบอกเพิ่นซับ อันนั้นอันนี้กันไม่ถือว่าเพิ่มบอกได้บอกคนอุบายยกอันได้สิ้นจับ อันได้สินกระเจ้าเพิ่มบอกบ้านบอกเบื่อทั้งนั้นข้ามาสื่อว่าถูกจมกันต้อยว่าเพิ่มบอกจังสั่นเพิ่มบอกจังสี่เสียเงินเสียทองแค่จี้สิไปเอาบุญเอากุศลไปเอา บาปเอากรรมมา ใส่ตัวของตัว ทางมันสัวมันเสียเพิ่นสอนบ่อยเหตุ่นถ้ำทำนองนั้นพอคนเกิดมาเกิดมาจากกรรมขาแขนนิ้วตามที่ได้มาจากพ่อจากแม่เป็นสมบัติอันล้ำค่าแล้ว พ่อสิจะหาอยากหากิน เป็นไปตั้งแต่ไกลมันเกิดหน้ามีสองขา มันมันมีหามีหน้ามีบานมีฟองมันก็ต้องขุยเชียริจยิงอจตราฝ่างกายมันได้อาจารย์ในสาระของหาของเขาเนี่ยเทศกัน นอกจากนั้นเขาสอนเออสอนไงขยันมันเชี่ยมเย็ดหอมล้อมิบเกียดกระปวกนั่นกระบอกนี่ จกมีเสียมนีแท็กเตอมาไถสินดอก มันสั่งที่อยู่ที่อาศัยพวกมันจอมปวกพ่นปวกเขาเอ็นมันขาดมาที่ที่หน่อยมันสั่งว่ายุบว่าถอยมันยังยังยังโตกันเข้ากันเจ็ดกำทำงานเจ็ดหัวยามยุบเท่านองนั่นค่อยสิเป็นไปหาทางรัดเท่าไรกันที่หายไปเท่านั้นมันมีทางสิจะเลิ่มนให้ เป็นทางหายนะเป็นอบายยมุกปากทางของความคิดหาย ผู้ได้หลินผู้ได้ท่ำเลยมันเถิดมันเพิ่มมัน หลงมันไหล การงานอันใดก็ว่าอย่าเฮ็ดอย่าสั่งเฮ็ดไปตั้งใจนะคิดเนวางงานกันเสียใจกันเสียใจน้ำอีกน้ำไปเท่าไรก็แห้งไกลไปเรื่อยผลที่สุดขอฟ้องเงินท่องอะได้หมดไปไปใหม่หรือยังบ่ เขาเล่นการพนันความชิบหายไปไหม้บ้าน ที่ดินยังมีเพราะสิปลูกสีตางอีกได้ส่วนการพนันึ่นใหม่ไปหมดทุกอย่างเลยบ้านเฮียมันก็ใหม่ขายไปเล่นให้หน้ามันก็ใหม่ ที่ดินอยู่อาศัยมันก็ใหม่ใหม่ไปหมดใหม่หอดจิตหอดใจของคนเคยมีทีลมีท่ามเคยเป็นคนคือสัตพุทุจริตเกิดเป็นคนทุจริตขึ้น พราะความอดความจนความบ้าความเมา ในการพนันแต่นั้นมันจะเป็นทางเสื่อมทางเสียใ่หลวง คนที่เห็นการพนันขอบขั้วขั้วเหนือกับพิษกัน หากได้มากเลยดีอกดีใจ ถูกกันละขันเสียไปว่าเห็นเอาละเกิดทะเลาะวิวาเกิดขาเกิดตีเกิดลบเกิดเลี้ยวขึ้นเกิดต้องข้ามเลยขอบขั้ว ตัวนั้นเทียบเรื่องประเทศศาสตร์มันก็นับวันที่จะลงโจมหากขู่คนคนละเมืองเรื่องการพนันบ่ทำการทำงาน ด่านอื่นเพราะการพนันมันเป็นทางเสียยางนั่น พระพุทธเจ้าก็สอนมาเป็นอบายมุกเป็นปากทางทั้งสองชิบหายขั้นชนะถ้าเหนือกอเอ้ขั้นแฉืจะได้ทรัพย์ทรัพย์อย่างชิบหาย อมีผู้ใดเสือถือนับมาถือตาใส่เหนือร่างใจคนประพฤติไปไงเนี่ยนึ่นมุ่นนั่นทุกสิ่งทุกอย่างมันมีแต่ทางบดีบางงามขึ้นเป็นบอกเป็นสอนไหวแต่ห้าบริสุทธิ์สนใจนี่แต่จะค้นจากได้เท่านั้นจากวันที่ได้หรือว่าได้เพียงไปเรื่อยเพียงไปเท่าไรมดไปเท่านั้นถ้าต้องการก็ถึงใกล้ๆถึงวงฐาน มันมีกลับขึ้นมา นี่เจ๊เดินไปทางหน้าย่าไปทางหน้านั่นมันเป็นทางไหนยึดใจสุ่มเย็นเบิกบานทำให้เสียการเสียงานทำให้เสีย รักยินรักใจที่เพื่อนสอนมันก็ถูกสอนเรื่องของโลกอุติอยู่ในโลกควรลาเว้นควรรักษา บ้านใด มีการพนันซุกซุ่มบัานไดบ่สั่งการสั่งงานนี่ใช่ไหมหาเล่นโบกเล่นไพ่เล่นการพนันทุกอย่างใส่บ้านนั่นมันก็พวกขี่มอเมอวยไซค์โจรนี่ก็ร้ายข้องอดอยาก มาเขี่ยนนันก็เกิดขึ้นเพราะว่าสั่งอยากสั่งกินเนี้ยขันทั่วโลกเป็นอย่างนั้นกับว่านีความเจริญได้ม่แช่วันเสื่อมมันสลายไป อนไหวสอน เป็นอาจเป็นท่ามในพระพุทธเจ้าบ่มันเล่าเข่าตัวบ่มันเล่าเข่าไผ่แนวใดมันบ่ดีเพิ่งจะสอนให้ละแนวใดมันดีเพิ่งจะสอนให้บำเพ็ญเกิดมาไผ่ก็มาตังแต่ตัวเป่าหรือผู้ใดหักเข่าหักของมานั่งแต่อาศัยซ่อมขยันมันเพี่ยงอาศัยสติปัญญาอาศัยวิชาซ่อมรูก ที่เขาหลังเขารวยพระพุทธเจ้าพระกสอนอุตท้าเตอุตท้าตาวินท้าเตท่านั่ง หรือว่าจังไรท้าคิดเพิ่นคนมันแบบหาทรัพย์ได้เพิ่นว่ามันคนเสียข้านหาทรัพย์ว่าได้ขันมันขันขยันเรคข้อหาได้โมเลียวิสัยเนี่ยบมมีวิซ่าอันใดนี่แต่เจ้าวิซ่าจักสามท่านั้นก็พอเรื่องใจเรื่องช่องได้ มันเป็นวิชาเป็นอาชีพทั้งหมดเ้าเป็นปาก เข้ากับ เป็นวิชาอันหนึ่งถ้าหากาเป็นคุยเป็น ก็มีคนจ้างกำปั่นเข้าเขาก็หาสินเงินล้านถึงตัวหกห้าหกห้าสีก็ดีหากมันเป็นอีนี้ทุกอย่างแหละ มันเป็นอาชีพได้ถึงมันเป็นมีปลาปลาบ่เอาทานให้มันต้องอดต้องจน เฮ็ดอันรค่ะมันเอาใจใส่จริงจังมันเป็นอาชีพได้ มันก็พอเป็นไปมราไม่มีงานใดงานสูงงานใดงานตันบอก หากมันได้นะเงินคือกันราคาเท่ากันแต่คนเปลี่ยนจะกที่หน้าที่การงานสูงคนใดจะว่ามีเงินใส่บ้านอาศัยสมบัติสถานบ่ข้างบ้านข้างเฮือนนั่นก็ มันเป็นของดีเศษดอกการงานสือตามสางการไหนการเงินท่อง ของใส่มันบวชบวอยากเขาก็ทีอว่าคนดีอย่างการงานมันมันเป็นเรื่องสำคัญอย่างการเงินมันสำคัญเคยมีเงินเหรอเขาถือว่าผู่นั้นหลั่งรวยู่นั้นดี เงินสี่เกิดสี่นีก็เพราะอะใส่การก็การสั่งเล่นจากความสีเกียดสีข้านเล่นอยาก การหลินการทพิได้มาว่ารักษาสี่สี่ไปปากไปท้องแรงแข่งพิทักษ์พิเทียมาห้าเลนบดบัดเลนเบอรว่าถึงบ่มีอย่างขายไก่ขายหมูไปเล่นบ่เสียดายนี่คือใจมันสอบใจมันยิ่งดีทั้งด้านนั่นสังเสียไปไหวจังไจคือเอ๋นังหลังมาท่านสิมันจะสอนไว้ แล้วว่างรักษาผู้ได้รักษาใดผู้ได้บริเวณบ่เพื่นไปด้านนั้นก็บริเสียใจหมดไปสิบหายไปเป็นหล่อยเป็นพันเป็นมื่นเดาหน้ากันหาสิบบาทลอยบาทซากันผู้นั้นถือวัดถือเยอะจนวันหุ่นได้กินอีก ได้วันี่อะไรเหลือ มันเป็นท่านองนั่นได้บ้ามันบ่มุ่นหูมุ่นตาว่าพิจารณาอีหยังคนเท่า ถือเอาถึงเวลาได้เวลาเสียไหวว่าได้คิดเสียอย่างนั้นต้องละว่าได้ถอนว่าได้คิดใจชอบใจอย่างหนึ่งคนคิดได้คนคิดใจหน้าได้มันจะกลับตัวได้เดี๋ยวมันชื่อไว้ให้เด่นมาหนีมดไปเท่าไรเงินนี้เท่านั้นเงินนั้นเท่านี้ เวลา มันถูกมากมนจเงวนเท่าไรเนาะบวกมาหลบกันเบง มันได้หรือมันเสีย มันขาดทุนหรือมันมีกำไรถ้าเราคิดมันคี่ไรอย่างนั้นมันก็ละออก ได้ถอนออกได้มันไม่มีผู้ใดเป็นเศรษฐีโดยการพนันโลกบ่เจริญโดยการพนันที่มีที่เจริญน่าเขาเด่นเขาทั้งสอนผู้ได้ก็บ่ได้พอเห็นได้พอเขาเด่นไปสอนเขาโลกบ่โลกแล้ว คนสี่เหล่าไปสอนให้เขาเลิกเหล่าเขาก็บอกฟังถึงท่านสอน มันสีแน่นอน จริงจังเขาก็บอกเสือว่าอย่าคนสีสอนมันบ่มีของดีในตัวของมันอันนั้นเขาอยากให้ลูกของเขาหลานของเขาดีจึงได้มันเป็นเป็นเหนือจันไรในสัพย์สมบัติในเว้น อนเขาเราอย่าไปทำตัวอย่างเขาเห็นทางตัวคอยละคอยเว็นคอยสอดคอยถอนไปได้คำสอนของโลกคำสอน ไหนจะยังคำสอนสีวิเศษประเสริฐเท่ากับคำสอนพระพุทธเจ้าแล้วพระผู้อื่นสอนคนมีกิเลสเ่ยคนมีกิเลสตัณหา คนมีอวิชชาปิดบังพระพุทธเจ้าคนมดอย่างกิเลสตัณหาอาวิชชาอุปาทานต่าง ๆสอนโดยพระไทยบริสุทธิ์คิดบอกว่าพิดถูกบอกว่าถูกดีบอกว่าดีชั่วบอกว่าชั่วทางไหนี่เป็นไป อย่างไหนเป็นบอกหายอย่างนั่นมันบ่มีปิดบังอัำพางเอาความมดกิเลส มดความหลงแต่มันบดคอยเขาถึงใจเขามีกิเลสตั้งแนวมันบ่ค่อย ยินดีบ่ค่อยจิตใจทางพิจารณาแล้วที่อยู่ในโลก เอาอย่างนี้ขยันมันเพียรเอาทำเอาอย่าไปมัวเมาเรื่องหายานะเรื่องทางสิบหายคอยได้คอยนี่คอยเป็นคอยไปให้ดอกพ่อแม่เฒ่าแก่ปู่ยาตาถวดของเฮาคนเกิดมาเพิ่นก็บ่ได้หา เงินทองจากการพนันมาเลี้ยงเฮาปัญหาใดเดือกำลัง การกำลังงานกำลังแต่ตีกำลังปัญญาของเพิ่นมรดกกบทุนจะแดงให้เฮามาให้เฮาได้ใส่ได้ซอยเฮาวันจีหาทางลัดหาทางเลื่อยหาทางดีทางเด่น กว่าพ่อกาแม่กาคู่กวาอาจารย์กาพระพุทธเจ้า มันเลยเถิดเลยดินไปมันดินดินบ่ถึงดินมันก็ปากมัน็ลกเห็นไหมมันกระโดดโหลดจนสูงเกินไปเลยลงทางใหม่ แต่หน้าหาทางแก้ไขจะของแล้วอยู่ในโลกอะไรมันสีเสียมสีเสียเนี่ยอะไรมันสีเป็นไฟอันตรายต่อสมบัติของของเอาไปรักษากับมือผู้ใดรักษาเอาไปหากับมือผู้ใดจะหาให้ อนแรงสั้นประโยชน์ปัจจุบันุฐานธรรมปชาถึงสอบก็มันความขยันในหน้าที่การงานของโตจะสี่สี่เจ็ดสี่ขาดเหมือนมีการงานเงินมันก็มีมันมีงานมันมีการมีงานอันใดแต่มีแต่จะอยากได้มันเป็นไปว่าได้คือกันก็อยากบ่กินมันบ่อิ่ม กินมันจะอิ่มขยันมันเพี้ยนต่างการต่างงานนะเมื่อมันเดือกินเยอะใส่เขาไป ขายเอามาเก็บไว้ เพื่อรักษาในความจำเป็นอารักษาสัมปทาถึงความหนอการรักษา การระยะนามแต่ตาครบ ถ้าพวกเพื่อนสูงที่นี่ความดีอยากไปคบนักเล่นการพนันนักเล่นขี่เหล่านักเล่นกันซ่านักเล่นท่องเที่ยว นักเล่นการพนันครบแต่คนที่สื่อสารสุดจริตครบแต่คนเป็นเม็ดที่ดีมีสติปัญญามีความขยันมันเพียน าเป็นจักจูงไปในทางดีสมบัติสัฒฐานของเฮาเป็นกับสิเจริญของอยู่ความสลาดใช่ไหมกับสิสลาดคามมิตรดีจะเคลื่อนไปในทางดีสมาธิวิตา อย่างที่ถ้าไปเคลื่อนจะสมบัติของตัวนี่หน่อยจะกินหน่อยใส่หน่อยจะสิใส่หลายก็ไล่ได้ เห็นนี่ไล่เหลือเพิ่มเหลือหรอเป็นกำไร อันบ่มีเหลืออะไรมันจะได้มากเท่าไรมันก็บ่เป็นปัญหาให้เพราะมันบ่มีเหลือมีตาเหลือไว้พอเฮามันเถ่ามันแก่ถึงความเจ็บความไข่ความป่วยความเจ็บหน้าหาบ่ได้ทำบ่ได้นั่นคือเด็กใส่เด็กใสในรักษาเยียวยาเจ้าของพระพุทธเจ้าคนสอนไว้อย่างสั้นสอนประโยชน์ปัจจุบันผู้ที่จะสงเร็จรู้ล่วงไปได้ ชีวิตที่ว่าหนังนี้ที่สุขเสียฟังคำสอนของพ่อจะไปเจ้าก็เป็นไปได้สอนไหลทุกแงยทุกมุมของพุทธเจ้าอิทธิบาทผู้ที่นี่ในจิตในใจผู้ที่ทำตามโอวาทที่แนสอนไห่ทำอันใดก็สำเร็จโอวาททำทั้งโลกโอวาททำทั้งศาสนา ปรารถนามาผลก็ได้การพร้อมไปโดยวิธีบาทสันทะรักไข่ในหน้าที่ของตนก็เป็นการทำหน้ากับรักไข่ ในการทำบ่ขีเกียจขีข้างรักไข่ในการในงานขี่ตัวทำยันมันเที่ยมดูได้ ควรอย่างไรบกควรอย่างไรไต่ตองที่นี่ที่เจ้าหน้าเมื่อเวลาค้อม อีเกียรดีข้านเกิดนี่เป็นมาวิริยะ เป็นขาซื้อก็ค้อมขีดขาดต้อมขีดเกียดให้ขยันมันเพียนกำจัดปัดเตาค้มมักรับมากนอนมากเล่นมากเพิ่นออกไปมีความรักไข่มีความขยันมันเพียนยิตตะเอาใจใส่ในหน้าที่การงานนั่นนั่นย่างจริงใจ มีมั่งสา ไข่ข้วนพิจารณาทั้งสิเสียสีดับให้เข้าใจ ท้องแท้ชัดเจนผู้ถี่นี่ทำสีประการ คืออิทธิบาทนี่จะทำการงานทั้งโลกจะทำเรื่องเรื่องไปได้ไม่ว่า การงานจะเทียนใดที่มันมาทำเรื่องเรื่องก็ได้เพราะขาดอิทธิบาททั้งสี่ ผู้สิพิจาน้า อยากรู้ผลจากกิเลสตัณหา อยากผลจากทุกข์ในปัจจุบันท่านตา ก็ต้องทำในวิธีบาททั้งซีอยู่ชื่อกันรักไข่ ในการกำหนดที่นี่เจาน้าในอาตในถ้ำในสัตว์ในจิงที่พระพุทธเจ้าเป็นแม่สอนไว้มาปล่อยจิตปล่อยใจ เห่งข่วงบ่ป่วันเวลาให้เป็นหมันต่างหน้าต่างตาที่พิจารณาทำมาทำรมโมทีพระพุทธเจ้าสอน เห็นกรรมฐานพิจารณาคิดอ่านให้รู้เห็นตามเป็นจริงโลกกดลงเพื่อที่ว่าเป็นจริงตัวสาล่าโมกกับพิจารณาให้เข้าใจหาทางละทางถอดถอนในเรื่องเรานั่นออกไปจากคิดจากใจทั้งตน เหนมันหมดมันสิ้นมีคนรักใครในหน้าที่คนรักใครในหน้าที่เพราะว่าหน้าที่ทั้งโลกเพราะว่าหน้าที่ทั้งถ้ำหันรักใครเนาะมันเป็นใจ นักมันกรกจายเป็นเบาเหีายมันกรกจายเป็นง่ายเพราะความรักใครเพราะความพอใจ เพราะความยินดีที่จะทำ วิยะความผากเพี้ยนพยายามเหมือนมันเกิด อุปสรรคขึ้นมากระถุนเที่ยวิริยะคือความเพียรลงไปบ่ปล่อยว่าง การงานบ่ปล่อยว่างหน้าที่บ่ปล่อยบ่ปล่อยว่าง สติปัญญาพูดถึงด่านภายใน จิตใจของตัวไข่ความพิจารณามีความผากความเพียรสม่ำเสมอจิตใจมันก็ก้าวหน้า สิภาวนาประกอบการงานทั้งโลกก็จะเริ่มจาานายมันมีสิ่งใดมาขัดขวางขัดขวางก็อาศัยดาบ อาศัยอาวุธคือวิริยะ ความผาดความเพียรวิตาเอาใจใส่มีมังสาใส่ส่วนท่เจาน้าการงานหน้าที่ทุกอย่างสำเร็จลุล่วงไปได้ มีอิทธิบาทอยู่ในใจของผู้ใดแต่ว่ามีอิทธิบาทแล้วก็เป็นไปได้แล้วเห็ดเอียงก็เห็ดเสียบ่ได้อย่างพ่อแม่ห่างก็ไปให้ไปหน้าอย่างเจ้าอย่างน้าทับไรออกงานครับไปทำเพื่อเสียบ่ได้ไม่ได้เอาใจใส่ยิงจังทางการทางงานด่านได้ก็ดีมันก็บ่จะเริ่มรู้เรื่องให้การงานก็สั่นข้าง เขาก็ดูมินมินท่าทำบ่เช็ดบ่สิ้นควรสิเช็ดสิสิ้นมานี่ก็ไปเป็นเดือนพอบ่เอาใจใส่บุหลักไข่ได้งานขาดสัทัสความรักไข่ขาดจริยะความเพียรขาดความเอาใจใส่จิตตะขาดใจสติปัญญาใจสองที่เจ้หน้า เมื่อว่าทางด้านใดยังหายทางนั้นแต่ผู้นี้สมบูรณ์เหรอเป็นว่าสำเร็จเป็น่านสิ่านเห็นความสำเร็จความประสงค์นาพิจาร้าดูคำสอนของคุณตาเจ้ามันถูกผิดย่างไรหาเขาไข่คิดอย่าสิย่อมจำนนว่าคุณตาเจ้าเป็นจอมปาดสลาดคมในการเนี่ยสอนเพราะว่าด่านใดๆ เหนือเ้าทุกอย่างเหนือนักษาสมัยปัจจุบันทุกอย่างการเนี่ยการสอนการคือการอบรมของเพินคนที่บ่ได้ขายคิดที่ใจหน้าในด่านนี้ จะไปดูนินนินท่าศาสนาบ่เป็นประโยชน์ก็ใส่คิดที่ใจหน้าละศาสนาที่คุณขาสูงกว่าสิ่งอื่นทั้งหมด คนที่บ่มีจิดใจใส่คิดในศาสนา เป็นรูปร่างขิ้นมากเลยเพียงแต่รูปร่างเท่านั้นคิดใจบ่มียิงใดเป็นคองดีคองดีหายนี่ตั้งใจหยดไปเกิดไปหลงในคิดในใจเพราะกันเลยก็ซับจิตใจสารทัตตาอาจหาท่านบ่ได้ ายามสอนใจพยายามฝึกสอนความดีความชั่วมันนี่อยู่ ทุกคนทุกแห่งทุกผู้ทุกคนแหละเอาบ่ใส่บ่สอยมันบ่เป็นประโยชน์ทำมาอยู่ในตัวเฮาเอาบ่พิจารณามันูัวเหตุบ่ดีบ่ดังให้คือของคือกองบ่มีผู้ตีมันก็บ่ดัง ก็ไปตีมันมันจังดังสติปัญญาวิชาความรู้ธรรมะธรรมโมภายในกับทร้งนอกเดียวกันเอาพิจารณามันจะว่าเข้าใจว่าเป็นประโยชน์ให้นำมาใส่มาพิจารณาทางควรละควรบำเพ็ญอย่างไรเขานำมาพิจารณาเป็นประโยชน์แก่เฮาเป็นประโยชน์แก่คนอื่นแต่เฮา ทำตัวของเฮาดีทำตัวของเฮาเป็นประโยชน์แก่เฮาได้คนอื่นก็เลยพึงผ้าอาศัยคนเห็นหน้าเพินคือจังตลาดคือจังขยันมันเพี้ยนคือจังดิบจังดีจังคือสักคุทจะดิบหนาไหมเหนื่อยเสียใจนะถ้าการาบูชาเขาก็ท่านละเสริญขอความดีนี่ในตัวของเฮาถึงเขาบ่ท่านละเสริญเขาก็บ่เสียหายอันใดมีความดีอเลยนะ มันจะอยากเขาสั่งเสริญเย็นเยอะแต่เขาบอกท่านดีไว้ตัวเองกับพึงตัวเองบ่ได้ยังยังแดดเดือดร้อนหุ่นไล่ถึงจิตใจคงบรักษาจะเทียบางทีนะเจรหน้าแก้ไขเจ้าของอารมณ์สัญญาต่างๆนั่นน่าว่าไหนระว่างรักษาจิตใจมันก็เสาหมองคุ้นมั่ ว่างวุ่นคุณเชี่ยงพอเราบรักษาเหมันผู้อื่นเปงนยัจะงยากแค่ภาวนาหอยวันท่านเหนื่อยกับบ่เบิ่งบ่เฮ็ดไปเทียมก็ยากแล้วเนาบ่เคยเนามันเคยมันก็ง่ายเขาเคยเขาเฮ็ดเขาฝึกเขาสอบเขาร่มนี้ก็คอยเป็นไปบัมอลำ ขึ้นยังบอกว่าที่ขั้วบเรียหายถ้าตูสวนบาบมีจิตใจไม่มีหายบ่ทำเพิ่มเลยมันนงานก็มั่นเด้จิตใจของเขากับทั้งน้องเดียวกันเลยจิตใจมันด้านออกขุ่นออกที่มันรักษาบ่ได้ แต่ของบ่รักษา มันบางทีเจหน้ามันเปิดประตูไว้มันก็ออกไปเห็นแล้ว อย่างคิดเดี่ยงใจอย่างคิดประตูไว้มันก็บ่ออกบล็อก อันนี้เคยคิดเคยปรุงเคย เหตุเคยทำมาแล้วบ่เป็นสาระประโยชน์ ระยะนี้แล้วสิมาอารมณ์ดิอารมณ์ใจมาฝึกสอนใจให้สงบระงับมีสติจิตกันเอาไว้มองให้ใจเสี่ยงข่วงออกไปคือสัญญาอารมณ์มันจะอยู่เท่านั้นมันจะออกไปใสต้องเห้ตีจับมันไว้ผูกมันไว้มัดมันไว้เห็นมันบริกรรมเห็นบริกรรมอยู่หันเห็นพิจารณาในพิจารณาอยู่หันจนมัน เขาคิดเข้าใจคณะชชัดเจนนั้นเกิดประโยชน์ให้ใจมันเห็นประโยชน์เห็นความสุขจากการกระทำมันสมันอยากเช่นอยากทำเกิดกระท่ากาแข็งขึ้นไหนก็ยังมีรถมีชาติให้ มาวัดกับวัดบังใจอยู่ของจะมันอยู่ตื่นอยู่เลิกอยู่ถึงอยู่ตามมันสั่นมันเงามัน ยิ่งมันวุ่นไปสับอันใดเป็นโลกเป็นธรรมอย่างไรบริกายอย่างคิดมากสามารถน้ำพลนหอดมือหอดเวลาอยากมากมากไปขนาดแต่ปฏิวัติเป็นจิตเบงใจมันดีมันชัวมันคิดมันถูกมันก็เลยบ่รู้บ่สละเอาวัดเบิงที่ใจหน้าเบิงมันก็หูจัก ว่ามันสั่นมันเงาขนาดใด มันผิดมันถูกจังไหนจะได้แก้ไขมันเกินก็จะตัดออก มันสั่นก็จะต่อของตัว เขาเห็ดการเห็ดงานเห็ดเรือเห็ดเรือเห็ดบ้านเห็ดสั่งเขาก็ต้องวัดเพราะฉะนั้นก็บ่ถูก บางที่ก็เกินไปบางที่ก็บ่ถึงไม่เขาเจาะมาใส่เขาต้องวัด มันได้สากได้ส่วนไม่ส่วนได้สิทำอันใดนี่เขาสิทำด้านจิตใจจะต้องวัดเพราะฉะวัดแต่ก็มาวัดนสิสืบสิข้านไปทางไหนวัดอารมณ์สัญญาของใจไว้จากวันนี้มันอยู่ในระดับนี้ระยะปัจจุบันเนี่ยท่านไปแบบมันสืบข้านไปยังไหนยังหนึ่งหรือมันลดตัวไปยังไหน รู้จักเพราะว่าอาศัยมาประษานมีดังทุกเวกันจะขออุปติถังอุปติถัง อาการตะเกียนี้ที่เราจะอุปอุปติถังอาศัยอาการตัวขากิเลสเขามามักหมุน ยิดมันต้องก่มหน้อไปฮะมันจะเสียบนั้นก็รถเพชรนิ่มินดาที่เกี่ยวกัออยู่กับพื้นทะเลกับพื้นแผ่นดินหมอผู้สลาดมากกว่าเดือมีเพชรมีข้าวมีบาตังคำอยู่นี่โอ้ยจะมาเกลืนคุณเอ่คุณเขาเยอะได้จึงเป็นทองคำธรรมศาสตร์อันจึงเป็นเป็นผ้าอันใสเขาตั้งเกลืนกตั้ง มันมาถึงกันไม่เยอะคิดดันไม่เยอะตั้งใจเยอะ แต่ว่ามันทางสมองกับบริษัทมันนิดมันเกิดมาให้มันเหน็ดมันดำมีแต่คนทุเรศมีแต่ผีแล้ผีตมเงี้ยเกี่ยวกับอยูะติดใส่การก็ได้เห็นเหรียญเยอะสักพัดเยอะจะกรู้กันมากเท่ากันม่ไม่เจอแล้วมากเท่ากัน หลังเท่ากัน มันต้องใส่การได้ยึดของเราจะยังไงเนี่ยนะฮะกันจะว่าท่านกับมันจิดข้างหน้ากันมันคัดเตาดีอ่ะคัดเตาดีอ่ะเพราะมันหลงคัดเป็นตัวคัดดีเป็นเหตุก็ว่างมันหลายเรื่องกันบ่ไหนชี่ต้งฟองกันมาพวกเขามากคนเรื่องหัวใจ รักษาใจจะว่างนึงกันนะกาใจให้เขาจิตตังดันตังสุกาลหังจิตขัดดีแล้วกดเกาดีแล้วอบรมดีแล้วมีแต่ความทุกข์นั่งทุกข์กัมันนั่งเห็นกันนะมันผู้อื่นทุกข์ดังต่อมันกับเป็นไปตามเรื่องของมันนั่นแหละของมันก่อนปัญญาติมดกันก่อนมันไม่ดีสักก่อนเดี๋ นั่นนะใจเป็นคัดถือดีแล้วอะไรนละใจมันไปมักผมกับอันไหต่ออไหมาเป็นอารมณ์น่ะนี่ก็ยึดแต่มันอันเดียวนันก็ยึดอันใดนะพอมันเห็นโทษแล้วโมหะอันไรมาเกี่ยวกับมาปั๊บผมเลยมันก็ใจยังไงคนที่ว่าปริพพานก็เป็นอันนั้นแล้ว <laughs> cái một cái ông bà sản thì mới đã thành lẹo ôi rồi nó phải như thế như thế phải cái cái cái cái mà nó có mà nó có như thế nó có cái thế nó có cái cái tôi làm tôi làm ซ่อนอย่ในอกในโลกในใจมันอันไปเดินยิ่งตัดหมอถึงหน้าที่เสมอกันนะก่อนกลัวยพัวไปยิ่งขนาดเมื่อ ชหน้าเรคแะไรร่างกายมันมันเป็นธรรมดา มันเป็นกันแลโรคก้อนโลกตั้งแต่ไหนก็นี้มากกันนีมันเป็นยังไงกับบ่มีคนมันไหลเป็นไงบ่มีคนมันไหลพระพุทธเจ้าอาจารย์บอกหายก็บบ่มีคนมันไหลแต่มันจะเป็นไปร่างกายแล้วแต่มันจะเป็นไปนำเรื่องของมันหน้าที่ของเขามันเรื่อเตรียมแต่งไปเองกันเขาทำงานเองกัน หน้าเรื่องนี่เป็นงานเรื่เท่าเรืกระทำหลับอันนี้ให้ได้แล้วดีแล้วเดียวของเรานี่เจละเนี่ยมันจะเลัไปะก้มไปพระพุทธเจ้าก็มีความมันไหวแต่นั้น มันก็เชื่อมลาบนี่ยเชื่อมลาบมันเชื่อมอันนี้ไปแล้วมันยังไปเชื่อมคนนั้นต้องก็ตีเตียนกันจนแล้วกูก็เลยเจ้า เอออะากเป็นแล้วก็กังวลนะพยาบาลนะนั่นอยอะต้องคนยิก้าวมันโตยิ่ก้าวเป็นอะไรลมันเจ็บมันเลยใจเราคิดว่าตัวมันว่าว่าเกี่ยของกับร่างกายอ่ะนี่ก็เจ็บทั้งคนเจ็บตายบางเกิดขึ้นเป็นก็เลยก็เลยก็เปกระโดดลงไป จย่าอาศัยกังมีอะไรบ้างผู้นี้ที่เหลือเพื่อนนั่งเล่กสตายแล้ววันนีท่านเก่าต่อท่านเพื่อน